Paulo Iztueta, egunon? Egunon. Maite, idirinetaz, e, behar dituko zurekin bi solaz egin, zuk aspaldik adiskidea zenuen, eta gainera maite idirinetaz e, atera den azken liburua, eta berari buruz egintzen zenute liburuan zu parte hartu duzu, bere zenarrarekin batera, jokinekin batera. E, noiz ezagutu zenuen, eta nolatan ezagutu zenuen zuk, maite? Maite ezagutu zenuen mila ziren da iruditaz zortzikarren urtean. Eta zautu nuen, han eh, arrakian, bizkaian, arat izeneko eh, herrian, eta, bueno, zesango dintzut, e, eh, gero ez emarei zer nolako, zein nolako persoan ezagutu nuen, ba, niska gazte bat, gaztean eta uste batzuk, eta ezagutu nuen, harremana oso zuzena izan nuen, zuzena, Kantuaren inguruan sohosa diruziak egiten genikuen, eta, bueno, ez dakite nola arpegi asko, hau da, eh, neska gazte bat, mhm. gazte bat, eh, neko isila, zego nuke, manualdetik, urbilare bai, baina, xoate, eh, ba, ez zuen sobera hitz egiten, entzun bai, momentu batean, ba, estera zarkitua edo, ja, ba, antzia edo zer gaita bat zuen, eta gero ja jarri zen estera munduan, nahiz eta baserritarren alaba izan. Mm mm-hmm. -hmm. Eta maite eta gero zautu nuen, ba hori zen, e, lagun batekin etortzen zen, e, eh, nire zitatzera bilaroran, nire zinitzen komentu batean, sakramentinoen e, eh, komentuan, filosofia eta teologia egiten zen lekuan, eta beratotzen zen e, bere lagun batekin motoan, tespa batean, eta ekarrezten eta luzeak izaten genituen, luzeak, bai kantuaz, bai kulturaz, bai e, politikaz ere bai, eta ala. Uste dute eh, bere lehengo diska atera zuena Atabalpa Jupankiren e, bertzioak zuke Ta Gabriel Arestik e, eh, itzuri zen izkiotela euskerara, e, eh, jupankiren itzak euskera, euskeratu zen ituzten? Bai, hori zuzten. Jumaitze juntziren jupanki, bai dizu dara e, eh, euskal odoleko kantaria artista dara, eta torren zen e, urte hortan, bilbora, e, bere kantari bat egitera. Eta hain ezaguna zan, maite bentzat, hain beste milo zuen, beste lagun batekin zan entzutera harrigarria. txundituta transformatu ikusi nuen maitei diri berak, berak gogan zuen mezua, berak gogan zuen musika, arkitu zuen zerbait, zerbait erokia, maitagarria eta baina eredugarria, eskaldun agarreko izanik, bilbon ikustea, eta eskaldun munduan, ba, bere mezu hori, ba, bat e, eh, han, e, Argentina. Eta orduan, esan zidan, begira deskuntu dugu ikusi dugu ikutatik, arrikarria da, sekulako mezua dauka, askatzailea da, eta orduan, hortan jarrita, pensatu zuen diska bat ateratzea, eta hartu zain zigun, dena bi poema, nukat ikutatik denak egilea dauzka, gabrera Erestik iturutenak, beste bi denak zu egin behar dituzu. Horrela, plantatu zuen, prestatu zuen, bere diska. Arrakasta handia izan zuena, eta euskal mundua, euskal mundua ezagutu zuen, pasua bere herrian seme bat, euskal du, jatorreko afetan zela, hori zela, indioa dibankin, eta esan zen, aurkikuntza hundi bat. Eta bera, esan dezakegu, norri hundi bat bera izor diogula, euskal mundua, gure generazioa, aurkitu izana, dibankin, ba, dibankin, Kantari jubankia, atalba jubankia. Gero, e, e, hori e, behat, iruita sortzi idoita behatzean, hortik e, e, bere ala, bere erritik joan behar izan zuen, eta uzete ipar aldera aldegin behar izan zuela, eta gero handik parixera, e, nola, ze hori duzu, joan behar hortaz, eta aldegin behar hortaz, e, pentsatzen dute represioaren beldur zela ere? Bai, represio handi bat eta bagizu, e, ja, iru eta behatzi da hori denatan e, bazan e, ba, borroka bat euskal herrian eta borroka horrek e, eraman zuen deserrura. Alegia gertatu zen, gertatu zen e, musir bat erakundeko musir bat e, larriki zauritua izan zela eta bueno ba, ba e, maitek, e, maitek behar zuen bati, bati laguntza menzio eta lagun babestu zuelako eta laguntzak emantzizkereko zaurituak zegoelako eta oloko gauzetan, ba, bueno, esango dizut, e, desterrura, etorri beharra izan zuen. E, ez dakit, orduan, e, alderdi hori bakarrik izan zen, e, edo arrotzi hori izan da zergatik, ba, muga pasatu eta aurkitu zen, e, ba, iparraldean, lehenik eta gero handik denbora gutxi da, Parisen da Paris nasitzen dira bere bizimodua berri bat egiten, kantu gintzen, ikaskintzen, sozioloziak egintzen e, Parisen, eta abar da bat. Eta hortik aurrera ja, ibilu dut duzu bat egin dut bizitza soan zehar, Frantzio soan zehar, Jugoslavian, eta leku askotan. Eta guna da, bere emana jantzua. Eta mm. balda nire, ba, benetan, e, ba, asko leku askotan, zer nikastorak ere bizduen zelen, eta horietan nire parte hartu zuen maite. Bera, da esango dizut, maite, ba, ala beharrez, izi beharra izan zuen eskola utzeko. Eta desterre hori, ba, hasi izan, mila behatzi honda, irurita eta behatzean, eta, bueno, ba, hori da, e, zuen, e, dugu uste eta aste batzu bat egin bete pare dut hori ingozu dela eta arraldean, hendik unzuan Eta Parizean egin zituen, ba, nik uste, iru eta nahi harteko urteak, eta gero berriz ez horreta, ba, bizizan zen, iparro eskola familiare horra zizuen, da bar, da bar. Zuk, zuk, zuk, eh, bera kantare gixara nola definituko zenuke? Bere musika egiteko estiloa, bere kantare estiloa? Nuk uste eh, bere alde bat zuela puntu bat, ahors zoragarria zuela. Eta, eh, eta gero, ba, ekarpeta betzela, ba, nik uste dut, e, euskal kantaldiak, euskal e, kantzu klasikoa ezautu zituena, baina, baina, maitek lehen aldian, lehen ibita sortzian da behatzean, eta amarrean ere, bai leheneko hiru disketan guzti horietan, Euskal Herri ere kantatzen dio. Eta orduan daude hor e, letra edo hitzak dira inguruko alkoholtainak, egoera hori, bizitza hori, ezagutzen zutenak eta pairatu zutenak eta guzti hori, dekoko ez hori jasotzen, maitearen e, eh, desioa eta gogoa, Euskal Herriak bizitzen ari zen historia, eta maitek hortan haotza jarri zuen. Hain ondo, bera erabat identifikatzen zen, bere mesuarekin, eta horra gertzen ziren, gara jazeko poeta, ezagunen testua, testua. Nola bai, minaren, zauriaren, lekuko itza, zabaldu zifaztenak, da iparraldekoekin batera bat egiten zutenak. Hori da nik uste handiko zuen eh, handi bat, maiteren alde, eta nik uste horri beti eutzi ziola, maiz eta gero, kantu klasikoan ere, urra zondiak eman zitu. Beraz, ba, maitek eh, hori e, guztia bizi izan zuen, eta nik uste ere, aipatuko nuke, okerrez banako bederen, e, irrazian ere, zabaldeko euskal irratian, eman guztiak egin zituela, eskute musikari eta musikaren inguruan, eta guztien inguruan, ez da gudazte bastero edo, denbora luzez, ematen zituela alako azapen batzuk, euskal musika klasikari buruz. Ba, bai, ala, ala zen, ala zen, bai, ala zen. Ba ez, ez, on, ongi, zabiltza, ongi zabiltza, bai. Bai, bai, egia, egia da, egia da. Hainbat aztez, eh, musika klasikoko emanaldiak egiten zituen berak, bai, ben gure irratian. Eta gero, aipartu nahi nuke, illa da, bai, emazteak ibat asko naite zuen, ze, marretzen, nola da makume hori, ikantu ez zetetzen, okupatzen zena, maite barnez. Bai. Emazteak hori guztiz importantea da, pentsatu nire ikustu egitik eta harremana banuen, hori parraldeko nik eguzti asko dituzelako, parraldean anestatzen, Lan ba, ba, hori asko, asko estimatzen zuen maitek, eta esaten zuen, lan zigarria egiten ari zela, eskolarren memoria musikala, egun erakartzeko, eta historiari usteko. Ez dakite eh, hori bentzara, epatu nahi nuke, bere karrien artean. Oso da. Oso ondo ba, ba, mila esker, Paulo, pixkat itzauek egiteatik maite, maite, maite horritarazteko, eta gure entzule ere, pixka bat, e, Zorpe, laguntzeko esplikatzen hori izan da maite? Asko zer dugu, eh? Zanaztek idaz, asko mandu, eh, no? Bakoitz adiemez zelako adala, emaitzek asko mandu. Eta nik uste ditara aldeari, bai, nik uste zer diola. Zer, alderri jokan. Zer, kasi hartu zuen beharkin batea, eta, bueno, ba, hori da. Altzuena, altzun guztia eman da punta, eso. Oso, ondo, oso, ondo. Amilia esker, Paulo! Bueno, ba. Ondo segi! Ondo segi! sube en arte, eh? Bai, adio, bye.